Але для бейсболу це вже непевно, погодився шафер. Тоді примірився і вкинув вибухівку у дверцяти вагончика, що віддалявся від них. Так? Так, рушаємо. Сміт схопив за руку Мері, шафер зробив те саме з Карнебі Джонсом. Вони пробігли попід стіною нижньої станції і встигли сховатися за сусідній будинок за мить до того, як з-за рогу вискочили і загальмували біля станції командирський легковик і кілька вантажівок із солдатами. Солдати висипали на землю і вслід за комендантом, у якому можна було пізнати полковника Вайснера, подалися сходами вгору у приміщення станції. Тепер замок палав ще дужче. Пожежа, очевидно, цілком вийшла з-під контролю. Раптом пролунав вибух і загорівся вагончик канатки. Охоплений полум'ям, він підіймався, розгойдуючись на повітрі, аж поки злився для глядачів у долині і ще більшим полум'ям у замку. Зачаївшись під стіною, шафер торкнув Сміта за руку. Зараз ви, звісно, накажете спалити ще й цю станцію. Ходімо, ходімо, відповів Сміт. Тепер гараж. Сидячи поруч із пілотом, полковник Вайт Тернер нахилився вперед притиснувся обличчям до бічного ілюмінатора і почав невесело роздивлятися землю внизу. Він добре знав, що легкий бомбардувальник Москіто найшвидкісніший військовий літак у світі, але аж до такої швидкості він не був готовий. Звичайний політ на звичайній висоті не викликає такого гострого відчуття швидкості. Але те, що робив тепер командир ескадрилії Карпентер, був незвичайний політ. На думку Вайет Тернера, це був божевільний політ, який щомиті міг закінчитись катастрофою. Карпентер неначе влаштував виставу, тримаючись майже при самій землі, ковзаючи над полями, черкаючи крилом верхівки дерев ухиляючись від горбів, що траплялися на їхньому шляху. Вайет Тернерові ця вистава ані трохи не подобалась. Ще неприємніше було бачити жахливу швидкість, із якою при світлі місяця мчала по землі тінь від їхнього літака. Але найнеприємніше помічати, що час від часу літак та його тінь майже торкаються одне одного. Щоб не думати про те, що може статись, коли вони таки торкнуться, Вайет Тернер відвів заворожений погляд від ілюмінатора і зиркнув на годинника. 25 хвилин. Він поглянув на розслаблену постать у пілотському кріслі. На втомлене обличчя, що дивно контрастувало із хвацькими рудими усами. Ви встигнете? Я то встигну, незворушно відказав Карпентер. А от чи встигнуть вони? Та Бог їх знає. Я не уявляю, як це їм могло б вдатись. І адмірали самі переконані, що їх мали схопити у шлос Адлері. До того ж, на цей час усі війська в околиці вже, мабуть, підняті на ноги. Та вже які у них можуть бути шанси? І тому ви летите сюди сам? Ну, це ж я послав їх сюди, тільки й сказав Вайт Тернер. Він знову визирнув в ілюмінатор і побачив, що літак знову майже торкається власної тіні, несучись над верхівками сосен. Він не втримався і спитав, невже не можна летіти трохи вище над цим бісовим лісом?